Tuo tarpu Saulis, tebelsuodamas grasinimais ir žudinėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Atkeliavusi netoli Damasko, jis taiga apšvietė šviesą iš dangaus. Nukritęs žemėn jis išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Jis klausė, kas tu esi viešpatė? Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Jo kelionės draugai stovėjo be žado, mat girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulis atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Paėmė už rankų jie nuvedė jį į Damaską. Jis tris dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo, Ananijau. Šis atsakė, štai aš viešpatė, Viešpats tęsė, nueik į gatvę vadinamą tiesiają ir judo namuose teiraukis tarsiečio vardu Sauliaus. Štai jisai meldžiasi, regėjime pamatė vyrą vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė, viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą žmogų, kiek pikta jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo jo vardu. Viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė. Broli Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Bematant jam nuo akių lyg žvinai nukrito ir jis atgavo regėjimą. Pakilęs priėmė krikštą ir užvalgęs įgyjo jėgų. Kelias dienas jis buvo su Damasko mokiniais ir beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Visi, kurie tatai girdėjo, stebėjosi ir klausinėjo, argi čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus šio vardo išpažinėjus? Argi jis nėra atvykęs jų suiminėti ir gabenti pas aukštuosius kunigus? O Saulis kaskart drąsiau kalbėjo ir kėlė samišį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Mesijas. Po kurio laiko žydai susimokė jį nužudyti. Vis dėlto Saulis sužinojo apie jų sąmokslą. Dieną naktį jie tykojo prie vartų, norėdami jį užmušti, bet jo mokiniai nakčia virvėmis nuleido jį per sieną pintinėje. Saulis nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulis regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Taip jis ėmė lankytis pas juos Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis kalbėdavosi bei ginčydavosi ir su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoja broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. Tuo tarpu bažnyčia visoje judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugiasi ramybę. Ji tvarkėsi ir veikė su viešpaties baime ir vis augo šventosios dvasios globojama. Petras, keliaudamas po visą šalį, apsilankė pa šventuosius gyvenančius lydoje. Ten jis užtiko žmogų vardu Enėja. Jis paralyžiuotas jau aštuoneri metai gulėjo patale. Petras jam tarė, Enėjau, tave gydo Jėzus Kristus, kelkis ir užklok savo guolį. Šis akimoju atsikėlė. Visi Lydos miesto ir Sarono lygumos gyventojai pamatė jį ir grežėsi į viešpatį. Jopijoje buvo viena mokinė vardu Tabita, išvertus gazelė. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Tomis dienomis ji susirgo ir numirė ją nuprausė ir pašarvojo aukštutinėme kambaryje. Kadangi lyda netoli Jopės, mokiniai išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus su prašymu ateik pas mus nedelsdamas. Petras susirengęs to jau iškeliavo su jais. Kai tik atėjo, buvo nuvestas į aukštutinį kambarį – Tenai jie apspito našlės, verkdamos ir rodydamos jam marškinius bei viršutinius drabužius, kuriuos tebe gyvendamas su jomis buvo joms pasiuvusi gazelė. Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui, atsisukęs į lavoną, tarė, Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir, išvydusi Petrą, atsisėdo. Petras ištiesė ją į ranką ir ją pakėlė. Tada pašaukęs vidun šventuosius ir našles parodė jiems ją gyvą. Žinia apie įvykį pasklido visoje Jopijoje ir daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Petras dar ilgesnį laiką pasiliko Jopijoje pas vieną odininką vardu Simoną.